Fuel celoi por automobiloi. La visio iam agas duonan JARCENTON. Gi devenas el la nafto crisoi de la 1970 AI jaroi. La mes oriento, el centro de la TUTTERA el grundigo de nafto, estus ancau ideala regiono por ne fosiliai fueloi. Con suffice da suno, por hodiau producti fotovoltan electron, ie preso de apenau unu cendo por kilowatt horo. En la fueluion, la suno venas per hidrogeno. Tiu universala fuelo estas favor coste productebla, ancau per aquo centraloi en Canado, au per vent energio en Patagonio, ce la storm venta suda pinto de Sudamerico tio estus la energia sendependetz de claro de la fossilia epoco cae de la progi causita climata criso. Tamen tiu rilate, ne multe ocasis tum la pacintai quindec iaroi. Ciu case ne rilate alla individua per hidrogena move blezzo. Grandai automobilai productantoi en Germanio iam antau pli ol dec quin jaroi, annoncis la enconducon de automobiloi cun fuel celoi, sed ili ne realigis tion. Ali flanke, en Asio, nun estas grand quante productatai automobiloi cun fuel celoi de la dua generatio, precipe autobussoi cae camionoi. Hidrogeno est a elemento por la solvo de la climata criso, ne nur en Asio. En Asio la hidrogena estontezo estas antau videbla. Per pli grandai producto nombroi, la tecnico farigas pli malmulte costa. La unuae cinae productantoi de automobiloi en mercatigas proprain fuel celain automobiloin, cae la registaroi, ancau en Coreio ca Japanio, accelas la construadon de concerna fuel prena infrastructuro. Ancau pli ol tridec quin aliae statoi conceptis nazian hidrogen strategion. Et Cinio, Russio cae Saudi Arabio volas farigi climat neutralai gis la jaro 2060. Germanio volas atingi tion celon gis la jaro 2045, sed la transporta sectoro tie restas uno el la plei grandai obstacloi. En Saudi Arabio ec estas nun parco por sun cae vent energio, con capacito de 4 gigawattoi, cune cun electrolisae En simila grandezzo estas construatai tiai instalagioi ancau en Australio. Oni volas liquigi la hidrogenon por povi transporti gin je longai distanzoi. Sed kiel senso havai estas automobiloi cun fuel celoi? Electrai automobiloi jane cie estas la tauga solvo se oni besonas veturi e longa i distanzoi, tiam fuel celai motoroi, cun hidrogeno, povas esti la solvo.